Arrenkue handia e eh, egian erraiteko uh, eh, badizi laurt aigiela lanin eh, bi sitetan eta kosta duzu, kosta duzu, eta behar genik bat eta nahi lanien. Bat eta lanien, eran ahi dizi behar dugula gula lan egen, eta eran behar dizigu soja behar dela. Eta egunko egunin, aherreza dizi nausi handi, eta aherreza tiku behar eran dia lanak behartu gunez eta dia laguntuko gita janez pakatzen. Egin epa ginezen projet handi bat, uh, eh, egizela, etzi gusin akordat. Hoi projekta tipiago dizigu, ez duzu hain kaiu, eta espantsa badizik espantsa badizik akordatuko deikula. Behar dizi fit akordat, eh, sozmentxian uh, begi, eta ez begi egoiten nahal uh, eh, hein hortan.